Եթերում քաղաքագետի ամբյոն հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, այսօր մեր զրույցի թեման Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի ներկայիս զարգացումներն են։ Այս համատեքստում անշուշտ կարևորվում են ինչպես հիմնախնդրի լուծմամբ անմիջականորեն շահագրգիռ կողմերի Արցախի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների, նույնպես է միջազգային միջնորդ կառույցների դիրքորոշումները։ Փորձենք հետադարձ հայացքով հետևել դրանց դրսևորումներին, որոնք ինչպես երևի նկատել եք, կամ տրամագծորեն հակասում են իրար, ընդཐུպ միջև իրարամեջ աստիճանի, կամ եթե ներդաշնակության հնչերանգներ են պարունակում, ապա միայն հպանցիկ տեսքով։ Նախ ըստ հերթականության դետարկենք Արցախի պաշտոնական դիրքորոշումը։ Ինչպես գիտեք, հետպատերազմյան ամբողջ ժամանակաշրջանում մանավանդ վերջին ամիսներին այնքանից սարտահայտվել է տարբեր մակարդակներով հանրապետության նախագահի, պետական նախարարի, արտգործնախարարի, խորհրդարանական խմբակցությունների, արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի, հասարակական կազմակերպությունների մակարդակներով։ Ընդ որում, ինչպես սպասվում էր, այդ դիրքորոշումն արտահայտվել է միանշանակ, այն է Չնայած 2020 թվականի պատերազմի աղետալի հետևանքներին, Արցախի ժողովուրդը պա անգամ չընկրկելով այդ հետևանքների առաջ, ինչպես նաև բարբերաբար ցակող արտաքին մարտահրավերների առաջ, համառորեն շարունակում է ու այսօդ եւս կշարունակի անկախ պետականության կառուցումը եւ իր ապագան երբևէ չի տեսնում Ադրբեջանի կազմում։ Այլ կերպ ասած, Արցախի ինքնիշխան պետականությունը երբևիցե որևէ սակարկման ենթակա չէ, քանզի այդ է ժողովրդի եւ իշխանությունների կամքը՝ համահունչ, միասնական ու վճռական։ Ու չնայած 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության պահանջով Հայաստանի զինված ուժերը ստիպված է անդուրս գալ Արցախի հանրապետության տարածքից, հրաժարվելով Արցախահայության անվտանգության գլխավոր երաշխավորի իրենց պարտավորությունից, այնուամենայնիվ Արցախի եւ նրա ժողովրդի անվտանգային հարցերը ահավասիկ լուսվում ապահովում են հանրապետության պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների եւ պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո Արցախում խաղաղապահ առաքելություն ստանձնած Ռուսաստանի Դաշնության զորակազմի ջանքերով։ Սակավ կամ լիարժեք հուսալի են այդ ջանքերը եւ ինչքան կտևեն դրանք, մանավանդ ռուսական ուժերի պարագայում այլ հարց է։ Այլ է կացությունը Հայաստանի գործող իշխանությունների դեպքում։ Ասել թե պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը համահունչ է պաշտոնական Ստեփանակերտի դիրքորոշմանը, այսինքն նույնպես վճռական Արցախամետ, Արցախանպաստ է, նշանակում է գիտակցաբար կեղծել արկա իրողությունը։ Ավաղ անձամբ ես չեմ կարող դիմել նման քայլի։ Քանզի այդ իրողությունն առավել քան խնդրահարույց, ավելին վտանգահարույց է։ Այո, տարբեր ներհայաստանյան կամ միջազգային հարթակներում Հայաստանի իշխող քաղաքական ուժի առանձին ներկայացուցիչներ երբեմնակի կիսաբերան բարձրաձայնում են Արցախյան հիմնախնդրի, մանավանդ Արցախի կարգավիճակի քննարկման ու հստակեցման անհրաժեշտությունը։ Զորօրինակ Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարն այդ խնդիրը հնչեցրեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի օրերս հունիսի 10-ին Երևանում կայացած նիստում։ Բայց ինչպես երևի նկատել եք նույնպես այն հնչեց որպես զայն բարբարո հանապատի չաժանալով որևէ արձագանքի։ Այնպես որ նման բարձրաձայնումները ոչ այլ ինչ են, քան փորձը փորձանք չէ ժողովրդական ասույթից բխող զուտ ցուցադրական ճիքեր եւ ոչ ավելին։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանում եւ Արցախում ում համար գաղտնիք է, որ Արցախը ցաներ բերը դարձած Հայաստանի գործող իշխանությունների համար։ Կարծում են, ինչքան շուտ ազատվեն այդ բերից, այնքան ավելի հեշտ ու արագակայլ առաջ կգնան։ Իշխանության ներկայացուցիչներն իրենք իսկ չեն ཐակցնում դա, ինչպես որ անցյալ դարի 90-ական թվականներին չեր ཐակցնում նրանց հոգևոր հայրն ու առ այսօր գլխավոր խորհրդատուն Արցախյան շարժման ալիքի ուժով Հայաստանում իշխանության եկած եւ նույն այդ շարժման ալիքն ու Արցախն առասարակուրացած առաջին նախագահը։ Նրա համար էլ Արցախը ցաներ բեր էր, որից ազատվելու գաղափարական հիմքեր էր փորձում հանրային շրջանառության դնել, ձգտելով իջեցնել Արցախի կարգավիճակի նշաձողը։ Եվ ահա առաջին նախագահի ներկայիս սանիկն իր հերթին նույնպես իր շագերտների մեջ ասած իմաստուն հերատես ուսուցչի մշակած առազմավարությամբ փորձում է իջեցնել Արցախի կարգավիճակի նշաձողը հայոց պատմական Արցախը իր բազմադարյա պատմության ողջ ընթացքում մշտապես հայեցի պահպանված Արցախը հայակուլ Թուրքի ողորմածան հանձնելու հերանեկարո քաշ գիտակցելով, որ այդ պիսով Արցախ աշխարհին եւս սպասում է լրիվ հայաթափված եւ հայկական հետքի նույնիսկ նշուլից զրկված Նախճիվանի դարը ճակատագիրը։ Իսկ առանց Արցախի Հայաստան պետությունը հազիվ թե կարողանա պահպանել միջազգային իրավունքի սուբյեկտի իր ներկայիս ընդորում բավական խախուտ դարձած կարգավիճակը։ Անմոռաց հերոս Մոնտե Մելքոնյանի խոսքով ասած, այո, հանձնելով Արցախը, մենք շրջած կլնենք հայոց պատմության վերջին էջը։ Եվս մեկ դիտարկում Վերջերս պաշտոնական Երևանը, որպես Արցախյան հիմնախնդրի քննարկման հարթակ, բարբերաբար մատնանշում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը, թեկուս քաջատեղյակ է, որ միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ բանակցային կարգավորման գործընթացում միջնորդական առաքելության մանդատով օժտված այդ միակ միջազգային կառույցը վաղուց իվեր տակավին մինչև աշանային պատերազմը անհուսալիորեն պարկած է ինչ-ինչ եվրոպական կամ ամերիկյան քաղաքական, ասեմ, թե դիվանագիտական հիվանդանոցներից մեկի վերակենդանացման բաժանմունքում եւ պարզել չէ, թե ինչով կավարտվեն եւ կամ արդյոք հաջողությամբ կավարտվեն ձեռնարկվող բուժումները։ Անկեղծ ասած, այդ բուժումները կամա ակամա հիշեցնում են Ասորեստանի ցանկասեր Թակուի Շամիրամի աբարդյուն ջանքերը, արալեզների միջոցով վերակենդանացնելու իր համար խիստ կրկահարույց հայոց արագեղեցի կարքայի անշրջացած մարմինը։ Նման զուգորդումն իմ մեջ սակեց ոչ միայն նրա համար, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ներկայիս ծայրահեղ վատթար վիճակը հիշեցրեց այդ մասին, այլ նաև այն, որ միջնորդական այդ կառույցի օրհասական վիճակի մեջ մեղքի իր բաժինն ունի նաև պաշտոնական Երևանը, իշարս մյուս շամիրամների, պաշտոնական Բաքվի եւ դարձյալ պաշտոնական Մոսկվայի, ինչու՞ չէ նաև պաշտոնական Անկարայի։ Փորձեմ փոքրինչ բացել փակագծերը, թեկուզ Դրա անհրաժեշտությունը կարելի ասել չկա էլ։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ արժե թեկուս հպանցի բարձաբանել։ Եթե հիշում եք, 2020 թվականի աշանային պատերազմից շատ առաջ իսկ առավել հաճախակի պատերազմի նախաշեմին, մանավանդ պատերազմի ավարտից հետո պաշտոնական Բաքուն, պաշտոնական Անկարայի նվագակցությամբ Արցախում մենք ասում ենք դամ պահելով, անդադ լուտանքներ էր թափում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության գլխին Պնդելով, թե միջնորդական առաքելության 30 տարվա ընթացքում այդ միջազգային կառույցը բացարձակապես ոչինչ չի արել կարգավորման գործընթացը տեղից շարժելու համար։ Ոչինչ չի արելը Բաքվի տրամաբանությամբ կարելի հասկանալ այսպես. ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը չի լուծել Ադրբեջանի օկտին, հետևապես ինքն իրեն զրկել է գոյության ու միջորդական գործնեության իրավունքից եւ այլևս անելիք չունի հակամարտության գոտում։ Ինչ խոսք, Աբշերոնի թերակղզում գիտակցաբար անտեսվում է այն կարևորագույն հանգամանքը, որ հակամարտ կողմերի միջև 1994 թվականի մայիսին հաստատված անժամկետ հրադադարից հետո Շուրջ 40 տարի հարաբերական խաղաղությունը իր բոլոր տարուբերումներով ադրբեջանական կողմից տեղայնական բնույթի մարտերի հրահրումներով ու դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցումներով, դիպուկահար կրակոցներով հանդերձ մինչև 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը պահպանվել է հիմնականում ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության միջնորդական առաքելության շնորհիվ։ Ի վերջո այդ միջազգային կառույցի մեղքով կամ թողտվությամբ չէ, այլ հենց Ադրբեջանի անմիջական նախաձեռնությամբ է, որ սանձազերծվել են ինչպես քարորյա, նույնպես եւ 44-օրյա պատերազմները, որոնցից առաջինում Բաքուն պարտություն է գրել, երկրորդում մասամբ հաղթել։ Թե ինչպես եւ ում աչակցությամբ է Ադրբեջանը հաղթել 2020-ի աշնանը, թողնենք մի կողմ, այդ մասին մեր նախորդ զրույցներում քանիցս հասել ենք հասեական։ Սակայն բանն այն է, որ միջազգային միջնորդական առաքելության հասցեին Բաքվի հնչեցրած գրեթե ամենօրյա հողորտանքներն այդպես էլ չեն արժանացել ոչ ՄԱԿ-ի, ոչ ԵՀ գործող նախագահության, ոչ Մինսկի խմբի համանախագահ միջնորդների, ոչ նրանց ներկայացրած գերտերությունների, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի ղեկավարների Այո, ոչ էլ նաև Հայաստանի նախկին ու ներկայիս գործող ղեկավարության պատշաճ ուշադրությանն ու վերաբերմունքին։ Ինչու՞ չէ նաև ազդու հակադարձմանը։ Լիներ այդպես, առավել եւս եթե միջազգային օրենքների պարտադրանքով սանձահարվեին հարձակողական պատերազմ մղելու համար անհամաչափ սպառազինվելու ադրբեջանի ջանքերը, ապա համոզված եմ, Բաքոն հազիվ թե ռիսկ աներ սկսելու թե 2016-ի ապրիլյան եւ թե 2020-ի աշնանային պատերազմները եւ այդպես քայլ առ քայլ օր-օրի Մինսկի խմբի համանախագահ միջորդերի երրյակը հետևականորեն դուրս է մղվել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացից եւ ակամա հայտնվել քիչ առաջ ասածս վերակենթանացման բաժանմունքում անհուսալի հիվանդի կամ վերջերս շրջանառության դրված եզրով ասած բուժառուի կարգավիճակով։ Ինչում կրկնում եմ, մեղքի իր բաժինն ունի նաև պաշտոնական Երևանը։ Ժողովրդական իմաստությունն ասում է, Սուրբ տեղը դատարկ չի մնում։ Այդպես էլ եղավ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության որպես Ադրբեջանա-Արցախյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացում միջազգայինորեն լիազորված կառույցի հետ։ Եվ որպեսի դատարկ, այսինքն թափուր չմնա այդ սուրբ տեղը, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել, օգտվելով այդ ժամանակավոր վակուումից, Մոսկվան իսկույնև այդ իրենով արեց այն, հանդես գալով 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի դադարեցման գլխավոր կարգադրիչի դերում։ Այն պատերազմի, որի մասին դեռ նախաշեմին քաջատայակ էր ռուսական հետախուզական ծառայությունը, հետևապես եւ Ռուսաստանի Դաշնության բարձր ղեկավարությունը, ընդ որում փորձ անգամ չանելով կանխել այն, Ինչը չեմ կասկածում, արևածաղիկ չթացնելու նման բան էր Մոսկվայի համար, բայց չարեց։ Ոչ թե այն պատճառով, որ արևածաղիկ չկար բռան մեջ կամ գրպանում, այլ որևէտեւ Կրեմլին խիստ պետք էր հաստատվել հակամարտության գոտում, թեկուզ եւ սկզբի համար խաղաղապահ առաքելության ձևաչափով, թեկուզ եւ համանապակ ժամանակամիջոցով։ Ասենք, ինչպես սահմանվել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ 5 տարվա ժամկետով։ Հետո ինչ, եթե պատերազմող կողմերից մեկը Բաքուն ոչ թե գրավոր, այլ բանավոր է տվել իր համաձայնությունը։ Հետո ինչ, եթե անգամ այդ համաձայնությունը միջազգայնորեն վավերացված մանդատ չէ։ Կարևորը հաստատվելն է ամրապնդվելն է հարավային Կովկասի ռազմավարական նշանակության այդ բարձրադիր գոտում, Արցախում, իսկ իրավական հարցերը ժամանակի խնդիր են։ Ընդ որում դժվար չէ կռահել, որ Բաքուն հենց այնպես առանց փոխհատուցման չի տվել իր բանավոր համաձայնությունը։ Թուրքիա համար առհասարակ չի եղել ու չկա զուտ ընկերական կամ բարեկամական զգացմունքներից բխող անշահախնդիր բնույթի որևէ գործարք։ Ամեն ինչ շահի հաշվարկով է անում։ Իսկ Բաքվի շան այս անգամ ոչ միայն հարակից 7 շրջաններն էին, Խարվաչարից մինչև Կովսական, որոնք որպես Արցախի պատմական տարածքներ ազատագրվել էին առաջին պատերազմում, այլև հադրուտի շրջանն ամբողջությամբ ու Շուշի բերթակաղաքը։ Կարինտա գյուղը, Մարտունու Ասկերանի, Մարտակերտի շրջանների տասնյակ գյուղեր։ Ի հավելումն նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական տարածքի մի յուղոտ պատար Սյունիքում ավելի քան 41 քառակուսի կիլոմետր մակերեսով, Գորիս Ղափան միջպետական մայրուղու 21 կիլոմետր հատվածով Հիմա էլ ասենք ինչու հիմա, շատ վաղուց է ինչ Բաքուն աչք է դրած ամբողջ Սյունիքի մարզի, Գեղարքունիքի մարզի, Սևանա լճի, անգամ հայոց մայրաքաղաք Երևանի վրա։ Իդեպ ՀԱՊԿ-ն Ավելի ճիշտ ՀԱՊԿ-ի քարշիչ ուժ Մոսկվան Հայաստանի Պարագոյում եւս ջայլամի պես էր պահում իրեն։ Գլուխն ավազի մեջ մխրճած, իբր թե ոչ ինքն է տեսնում, ոչ էլ իրեն են տեսնում, կամ ինչպես ռուսական ասացվածն է ասում, «Մայա խատա սկրայա պահվածքով»։ Բառացի թարգմանաբար իմ խրճիթը ծայրից, այսինքն հերոյ է, ձեռը չի հասնի։ Բայց ինչպես տեսանք, Մոսկվայի ձեռը ի վերջո հասավ Արցախին, ստորագրվեց նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությունը։ Թե ինչու սորտ հայտարարություն էր դա, այլ ոչ թե միջազգային իրավունքի ուժ ունեցող համաձայնագիր կամ պայմանագիր, կարծում եմ པարզ ու հասկանալի անգամ նրանց համար, ովքեր տասնյակ մողոններով հերով են քաղաքականությունից ու դիվանագիտությունից, առավել եւս միջազգային իրավունք հասկացությունից։ Երևի թե ցանոթ լինեք քրեական աշխարհում շրջանառվող սխոտկա ռուսերեն արտահայտությանը, որ թարգմանաբար նշանակում է հավաք։ Դա շագերտներում ասած օրենքով գողերի այն գլխավոր շագերտների մեջ ասած դարձյալ օրենսդիր ատյանն է, որտեղ սահմանվում են քրեական աշխարհի օրախնդիր հարցերի լուծումները, որոնք որպես վրշորոշ ու վերջնական վերանայման ու փոփոխման ենթակա չեն հետագայում եւ պարտադիր կանոն են բոլոր գողերի համար։ Իմ տպավորությամբ ահա այդպիսի մի սխոտ կա էր Մոսկվայում կայացած Երակոն գագաթնաժողովը, որի ընդունած հայտարարություն կոչեցյալ փաստաթուղթը ստացվում է այդպես, ենթակա չէ որևէ վերակնության ու վավերացման, ինչպես հանդիպման մասնակից պետությունների օրենսդիր մարմիններում, նույնպես է միջազգային իրավական մարմիններում։ Այս փսովիսկ ինքնազարգված լինելով իրավական ուժից, թե ազգային պետական եւ թե միջազգային կտրվածքով, այն բարձվում է պարտադիր կատարման ենթակա է պայմանավորվող երեք կողմերի համար շեշտում եմ պայմանավորվող երեք կողմերի, բայց ոչ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բանակցային կարգավորման համար լիազորված միջազգային միջնորդ կառույցի եւ ոչ էլ առավել եւս ՄԱԿ-ի եւ նրա իրավարար հաստատությունների համար։ Իհարկե, հետագայում նշվեց, որ Երակողմ հայտարարության դրույթներին նախապես ցանոթ էին նաև Մինսկի խմբի համանախագահ միջնորդները, ինչը նրանք կիսաբերան հաստատեցին բայց parzից էլ parz էր, որ դա նրանց կողմից պատվի զգացողության ժեստ էր ընդամենը եւ ոչ ավելին։ Կա այսպիսի ժողովրդական ասույթ. գողը գողից գողացավ, աստված տեսավ զարմացավ։ Մոսկվան Փաստորեն ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունից միանձնյա խլեց ու սեփականաշնորհեց Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ բանակցային կարգավորման կազմակերպման իրավունքը։ Լուսանսկ մղելով մյուս համանախագահներին, Ֆրանսիային եւ Միացյալ Նահանգներին, խանդի ափսոսանքի վիրավորվածության, ինչու չէ նաեւ զայրույթի զգացում ու բնականաբար ռևանշի դիմելու մղում առաջ բերելով նրանց մեջ։ Ի վերջո, մենք էլ մեր շահերն ունենք հարավային Կովկասում եւ մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղում։ Ինչու՞ միայն դու հարցադրմամբ։ Եվ ահա իրադարձությունների հետագա զարգացումը ներկայումս հանգեցրել է մի իրավիճակի, որի պայմաններում արևմտյան աշխարհն է իդեմս Բրյուսելի, Եվրամիության, Մոսկվայից արդեն խլել եւ իր ձեռքը վերցրել Արցախյան հիմնախնդրի ճակատագիրը, իր հերթին Լուսանսկ մղելով վերջինիս։ Խանդի ափսոսանքի վիրավորվածության ինչու՞ չէ նաեւ զայրույթի զգացում ու բնականաբար նույնպես իր հերթին ռևանշի դիմելու մղում առաջ բերելով նրա մեջ։ Երևի թե ոչ, երևի չէ, հաստատապես հայ ժողովրդի պատմական ճակատագիրն է այդպիսին, բոլոր ժամանակների հզոր տերությունները հանուն իրենց գերնպատակների ու շահերի միմյանց դեմ պայքարում ու պատերազմում են ոչ այլ տեղ կան հենց հայ ժողովրդի պատմական կամ թե ինչպես ներկայումս է հայոց զուգապետության տարածքում, Հայաստանում եւ Արցախում։ Բնականաբար այդ պայքարից եւ կամ պատերազմից առավելապես ով է դժում Իհարկե, միայն ու միայն հայ ժողովուրդը։ Այլապես դարերի վեր այդպես սփռված չէինք լինի աշխարհում մեկ։ Կարծում եմ անիմաստ է մտածել ու տարբերակել, թե մեր հողում իրար դեմ պայքարող կամ պատերազմող այդ երկրներից ո՞րն է մեր բարեկամը, ո՞րը մեր ճշնամին, ում կարող ենք ապավինել, ում ոչ։ Իրականում մեր միակ բարեկամը մենք կարող ենք լինել։ Մեր ներազգային համերաշխությամբ, հայրենիքում եւ հայրենիքի շուրջ մեր համախմբվածությամբ միմյանց անշահախնդիր աչակիցնելու պատրաստակամությամբ հանուն երկրի բարգավաճման ու զարգացման մեր անձնվեր ու ստեղծարար աշխատանքով մեր ժողովրդի անվտանգության ու ապահովության երաշխավոր հայոց հզոր ազգային պետական բանակով կրկնում ու շեշտում եմ մենք ենք մեր միակ բարեկամը մենք հայերս Արցախում լինի թե մայր հայրենիք Հայաստանում, մեկ մի ժողովուրդ այսօր ահա վերականգնում են 44-երյա պատերազմում ավերված մեր տունը։ Ղազարոս Աղայանի ծիզեռնակի պես ամեն մի շողկպցնելիս հիշելով մեր առաջվա բարեկարգ բույնը։ Մենք ամեն օր առ Աստված աղոթք ենք խղում, որ բարձրյալ նորհնի եւ օգնի կանգուն պահենք մեր տունը այն հույսը հավատով, որ ի վերջո խելքի կգան մայր հայրենիքի Հայաստանի ներկայիս իշխանավորները եւ կամ շուտով կփոխվեն նրանք ու գետակից նոր իշխանություններ կգան Հայաստան որպեսի նորից համախմբենք ազգովի ու միասին մի համուր ջանքերով ոդքի կանգնեցնենք հայոց վիրավոր պետականությունը Ազատագրենք մեր վերստին գերիալ դարձած հայրենական հողերը եւ միջազգային հարթակներում որպես հավասարը հավասարների շարքում վերստին հպարտորեն ծածանվի հայ ժողովրդի պետական դրոշը եւ խրող թնչի հայոց պետական օրներգը։ Դե ինչ, ասենք ամեն։ Իհարկե, ամեն։ Thank you.